Joseba Ziro, negunon? Egunon, zer moduz. Ongi, ongi. Larun batean, e, Iruñako hausapes izaiteko, esperantza baduzu, oraindik ere? Bueno, eh, esaten den eh, bezala, badakizu, itxaropena da galtzen den azkenekoa. Egia da zaila dela, ez dagoela bat erraz. Ze alde batetik, bueno, pues, e, ezkerraren aldetik esango genuke kontigo zurekin edo delakoa eta geroa baik, bai e, pribatuki, azaldu digute, ba, bueno, bere dispozizioa, bere ez dakite ez, e, printzipioz e, alde daudela, baina berriz e, zera e, PCNek jarraitzen du ba, pribatuki publikoki egin duten e, bezala ba, bueno, bere betoa bere nolabaiteko blokeoa ezarri naian. Hmm, aipatuko du bloke hori alaren nahi nizuke galdetu eskuinak arditzi ditu e, hautezkundetan ogoita baiatzen ogoita sortzian e, boska gehien irunian behatzi hautetxirekin da zue berriz bai. zazpi zazpimila bosekin sortzi hautetxi. Aliantzen bai. garaia beraz hor burutzen ari da, bururatzen ari da, e, ostirala litzateka azken eguna, eta justuki e, beto aipatu duzu sozialistek ez dizuten nahi babesik eman zer gaiti ze argumenturekin? Diozun e, bezala hurbildu gara inoiz baino gehiago, e, lehen indarra izatetik oso gertu, ibili gara, iruñak dituen e, amairu auzoetatik zazpi auzotan Euskal Herria bildu lehen indarra e, izan da, eta geratu gara eskuinaren eh, atzetik bi mila zorzi e, eh, botutara. Beraz inoiz baino emaitza hobeagoak izan ditugu eta lortu dugu eh, jendearen e, babesaren euniko hogeita zazpia ez, e, Iruñan. Zergatik e, eh, PSN-ek eh, orain hori esaten duen, ba, bueno, ba, betiko aitzakia, nik uste aitzakia da, ba, hori ez, ez, ez dugula oraindik nahiko pausurik, ez gaituztela kontsideratzen progresistak, aurrerakoiak, e, independentistak garelako, hori da, nik uste funtsean atzean dagoena da, betiko beldurra, orain Madriden e, kanpaina e, dago eta orduan Espainian eskuinak ze esatu, e, esango duenaren e, beldur dago e, PSDN e, benetan. E, hori sozialistek hartzen dute Iruñan berean, hau da tokiko sozialistek edo eta Madrileko gobernuak deliberatzen du ez duela nahi nolako pakturik adibiz Iruñan eskarabertzelarekin? bertzelarekin? Mhm. Nik esango nuke Madridetik datorlaka, onoski badakizu beti eh, besteen e, sukaldean <laughs> sartzea korapilatxua da, zaila da, baina nik esango nuke Madridetik datorrela betoa. Eh, Espainian e, oraindik badago jarrera nahiko isterikoa, EH e, bildurekiko, Nafarroan, Euskal Herrian, Iruñan berriz nahiko normalizatua, e, dago jada. Hori alde batetik, bestetik, ere esango nuke e, Iruñan e, Iruñeko PSNeko zinegotziek oso ongi e, dakite e, gurekin lan egin daitekela aurreko la urteetan lan estua egin dugu elkarrekin eta orduan ez dut sinisten e, zalantza hori Nafarroatik bertatik edo Iruñatik sortzen denik ez da posible ziur naiz e, hemen Iruñan gurekin egon diren e, zinegotziak e, akordioaren aldekoak izango zirela horretarako askatasuna izango balute. Alere, bitxi egiten zaigu Madrilen azken e, lagurtetan Pedro Sánchezen gobernuarekin aliantzak egin baititu e, Eskara EH Bilduk, Espainio gobernoa sustengatzen izan da hainbat e, lege proposamenetan, bai. aldez, aldiz gero herriko etxeko aliantza huetan sozialistek ez dute deus jakinai ez Euskadiko autonomia erkidegoan eta ez ere Nafarroan, nola, nola ulertzen da hori? Bueno, pues, pues hori da galdera, ez? <laughs> Nola uler daiteken, ulertezina e, dena, guretzat ere e, ulertezina da hori. Adibidez, eh, Pedro Sánchez entzat e, Euskal Herria Bilduren jarrera eta babesa ezinbestekoa izan da, etxe bizitza lege aurrerakoi bat e, atera alizateko, eta orain berriz pues, bueno, berriro ere hauteskundeak hurbiltzen direnean pues, betiko beldurrak e, zapatero e, jauna badagizu e, lendakari e, oiak oso adirazpen interesgarriak egin ditu irratian espainiako irratian e, orain dela bi hiru egun nun esaten zuen e, badela garaia e, austeko e, blokeo eta beto hoiekin azken finean eta esaten zuen e, Euskal Herria bildu guztiz e, partidu alderdi guztiz e, legala da eta beraz e, ez du e, batere zentzurik oraindik jarrera horretan mantentzeak baina baina oraindik ere nik lehen esaten dizuen bezala uste dute e, Espainiako gobernuan e, beldur handia dago Espainian e, eskuinak zer esango ote duen Edoi etxarteri irakurri diogu azte honetan Podemosen bai. mundu horrek emaitza biziki txarrak ukan dituela Eta ezkerra bai. bertzeliek geraltzen zaion aliantza bakarra dela mundu hori. Eta aliantza horri esker hainbat herriko etxe eta hainbat gobernu irabazten alko dituela, baina nola apaltzen ari den berantzkao joera duenez Podemosek, alternatiba gutxirekin gelditzen dela ezkerra bertzalea. Zer diozu analizio hortaz? Bai, bueno, a ber, eh, argi dago, ez? Momentu honetan, eh, eren eh, ezkerrean eh, dauden Espainiako indarrak oso ahulduta dauden, ikusten dut e, atera izan dituzten babesen oso kudeak eta txarra egin dute azken, ez dakit, azken urteetan, eta, ba, bueno, ba, espiska bat e, nolabiteko azterketa egin behar dute orain aberria zer gertatzen den aberria zer salbatu daiteken horretatik. Zuk diozun bezala, oiek ahultzen diren enean, eh, ba, beste nolabiteko beste alegiazko eh, aliantza batzuk oraindik ere protagonismo garrantzi gehiago eh, hartzen hartzen dute. Orduan, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, gu konbentzitua gaude, Euskal Herria Bildu, Espainiako hauteskundeak eta gero, oraindik ere importanteagoa izango dela, oraindik eta e, garrantzia handiagoa izango dute eta horregatik oraindik ere mm, ez dakit, ez, iruditzen zaigu behingoz pausu urrats hori eman behar duela pesoek eta behingoz kendu gainetik beldur horiek eta takit konplexu e, hoiek ez, dakit onartzeko, onartzeko goz publikoki ere eta Espainian ere EH Bildu ba, ba, hori ez, bide lagun fidagarria eta ezinbestekoa dela. Dure lau urte gixara gertatzeko zorian da, beraz, iruñan eskuinak, eh, upenek eskuinak hartzea iruñako hausapezgoa, Aldiz, mm. Eh, izan da, iruaren bide baten proposamenez, azken astetan beste proposamen bat egindu gero abaiko autagaiak, Koldo Martinezek erranez, bueno, nik Mm, emaitza txarrak gukan ditut, baina prez naiz eh, e, sozialistek sustengo ematen maniat eta EH Bilduk ere, nola baiteko kalte txikiago baten alde eta ni hausapizango nitzateke. E, aldi zuek horri atea itxi diozu ez? Bai, ze guk esaten dugunak e, geroa bai, eta Koldo Martinezek atera duten emaitza irunean e, uneko zazpikoa izan da euneko zazpiarekin ezan, ezin da e, gobernu bate eh, ezarri beharko eh, lukete behin alkatea jarrita Euskal Herria bilduren ba hori ez e, ez dakit proiektu edo edo babez guztia horrek ez du zentzurik guk esaten duguna da ezin dela sortu Iruinan gobernu aurrerakoi bat pluraltasunaren izenean nun lehenengo erabakia, lehenengo mandamendua den e, jendearen, borondatearen, euneko hogeita zazpiaren e, bazterketa. Bazterkeriatik ezin da sortu gobernu plural bat. Ez iruñan, ez inun. Azken galdera bat, eh, Joseba Ziro, Nafarroa gobernuko elgarritzketak eta negoziaketak ere e, aitzina doaz, hor hala ere ikusi dugu azte honetan e, eh, aldere sozialistako Maria Txibite bildu dela EH bilduko autagaiarekin, hor ala ere badirudi gauzak eh, hobeto xaudoa zela eta erramaita aldere sozialista eta arteko aliantzat izanen dela segitu duza Maria Txibitek Nafarko gobernuko presidente izaiten? Bueno, hori beste negoziaketa bat e, da, beste testu inguru bat, eta ikusiko dugu horretan ze gertatzen den, e, negoziaketak, elkarrizketak eh, hasi besterik ez, ez, dute, ez dute egin, beraz, oraindik bide luzea e, gelditzen da hortan e, aklaratzeko. Eta esaten duguna noski da han ere Euskal Herria Bildu e, ezinbestekoa izango dela, Iruñan ez, Euskal Herria Bildu bigarren indarra den bezalase, Iruñan dagoeneko E, eh, irugarren eh, indarra gara eta bagara botuetan igo den indar bakarra Nafarroan ere. Eta beraz, gurekin kontatu behar dute mm, bai alabai eta gainera gerota protagonismo gehiagorekin. Zta horregatik esaten dugu, Iruñan e, gertatuko denak ere bere garrantzia izango dela eh, izango duela eh, Nafarroan, negoziak eta ezberdinak izaten dira, baina pentsatzen dut ezin dutela Euskal Herria Bilduren ez eh, Euskal, Herri, eh, Euskal Herria bildurekiko bazterkeria bandera bezala eh, erabili, baizik eta ikasi beharko dute, ba, gurekin kontatu behar dutela, gure igoera, bai, iruñan, baita Nafarroa eta Euskal Herria osoan, ez da behinbeineko zerbait, ez da kojunturala, estrukturala, baizik, betirakoa, eta orduan gurekin kontatu beharko dute bai alabai. Ba, Joseba Ziron, mila esker gurekin izaitagatik eta ikusiko larun zegartatzen den eta ia sorpresarik da badenez e, eh, larun baten autatuko baitira ego euskal herriko herriko txetako hausapes guztiak. Mila esker! Mila esker zuei, e, eh, bezarkada estu bat eta nahi duzuen arte.